Egun hauetan bakeaz mintzo da, han eta hemen bakezaleak eta bakegileak ari dira, beren lanetan bakearen bidean. Zazpi urte badu eta borroka armatuari eta inarkeriari, uko egitea iragarri zuela. Duela urte bete, bakegilen ekimena eta engaiamenduari esker, eta haren bururatzen zen, bederen erakundearen jakinean ziren gordagietan, frantziak gobernuak onartu bezala. Kasik, berroita amar urteko urte beltz eta odol zuen amaiera. Zenbat odol isuririk, sofrikario, herra, zenbat biktima, hilak, presoak, torturak, irainak, mehatxuak, eta ez alde bakarrean. Soreitzeko zailak izanen diren zauriak. Orain bakea eta elkar bizitza dira gizartearen helburu. Bide zaila, patartsua, zailtasunez, behaztopo eta eragozpenez, betea. Biktimak hor dira, egunero, kalean, elgarren ondoan bizi. Bakera heltzeko zein ote dira beharrezko urratsak. Ez ditut nik emendik ez fingatuko ez zehaztuko bakar bakarrik galdera batzuk egitera menturatuko naiz. Bakeak eran nahi ote du, dena ahantzi, dena bazertu, horri aldea itzuli eta beste horri alde xuri xurien idatziko dela etorkizuna. Norbaitek zion bezala, barkatu bai, baina ez ahantzi. Biktimek barkatzeko zauriak hilak egin dituztenek ezote dute egin kaltea onartu behar. Eta onartu onduan ezote dute horrentzat barkamena eskatu behar. Horien sustatzalek ezote dute onartu behar bideokerretik ibili direla eta haiek ere zerrikusia eta erantzunkizuna badutela gertatuan. Frankismoaren gerlan milaka eta milaka izan dira biktimak, erailak, isilka lurperatuak, Itxuskeria haiek zemaitek gordeak ahantziak izaitek naizuten bezala, baina nez, jenden memorian gelditu dira. Zarogoi urteren buruan egin mina ez da ahantzia eta biktimen familiek haidek gogoan dituzte zauri eta sofrikariak eta urte luze hoien buruan biktimen gorpuz hilobiak ala historiak bilatzen ari dituzte beti. Ez hotela gauza bera gertatuko eskualerian ez dut alde bakarreri soegin egin eta errua bota nahi. Zauri eta sofrikariuak bi alderdietan gertatu baitira. Iardetsiko dautate, baina zenbaiten inarkeria izan da, estatuaren bortizkeriari zuzenezko iardespena. Galdera, ezote zuen lehenago gelitu beharri bi bideo odoltsuak, Mila behatzion markadan noiko amarkadan, Franko Ilonduan, autonomia estatutua eta amnistiardi atxiak zirelarik, zentzuzkoa hote zen bortizkeriarekin jarraitzea. Eku matez, historielariek eginen dute urte hoien kontakizun eta azterketa. Anartean, bakea eta elkarbizitza dira gizarte baketsuaren helburuak. Eta, ongi edo gaizki, zuzen ala oker, galderak egin ezin dira baztertu edo marainpean gorde. あらご指摘お手だ。